4.6. Comezamos a segunda hora conectando con Galicia E agora vamos a falar con oso grande Correspondente, non? Viaxeiro, correspondente, fotógrafo, bueno, etnógrafo Bueno, a Xoan Arco da Bella oh. Moi boa tarde, Xoan Bueno, boa tarde. Oye, que escoito por aí Armando, eh? noto que está ben. Eh? Xa está bastante mellor, sí, sí. sí vai, un paiquiño mellor, sí. Vai. Re recupero. Ah, bueno, sí, sí, vale, bastante. Me alegro moitísimo. Vale. Gracias. Nós tamén, nós tamén estamos contentísimos con el. Bueno, yeah, que benvido, que eh, eh. hoxe un día espléndido, teño entendido, que non... Hoxe, aquí na Galicia, hai de todo. Ah, bueno, bueno, bueno. días hai de todo bueno. xa vi, viste no, dos telediarios de, das cadenas bueno, que sí. eh, hai, aviso eh, aviso de pa, sí. eh, eu eh, non sei o que vendrá pero é un día de inverno normal mm. e corriente. o que pasa que antes era un día de, de vento no sur mm. que se chamaba así agora chama Génesis, ou outro uns nomes raros <laughs> que a xente asopra e efectivamente mal tempo hai Claro, claro. Porque... O mar noto. Como digo os marineiros, hai mar de fora. Sí. Mar de fora son ventos do oeste, sudoeste, claro. Se ti miras o mapa Galicia, queda aí. O que lle veña... Eh, eh, dese, dese sitio do oeste, sudoeste, collenos coa porta aberta. Claro entonces, que sí, claro que sí. sí. Xa, pero <laughs> Pero, pero ti tiveche tempo, ti tiveche tempo para, para, para facer un encargo que eu che ti puxera, eh, vamos a ver. Me eh, parece que sí. Me parece que sí. A ver, os galegos, os galegos nunca tivemos medo a, o mal Bueno. Eh, eh, eh, se chove... Precaución si, sí, pero medo non, exacto, claro, claro que sí. entonces sí. había pendiente, sí. sabes que tíamos pendiente ir ás tetarias, sí. pero surgeu o da cera e como o home non podía, pois aceptar e de aí sí. centos de anos, entonces, oye, podía esperar un pouco máis. Claro que leva, sí, claro. Leva cantado moitos temporales. Sí. A verdad, non puden facer moito, pero ti seguro que xa viches unhas imaxenes. Sí, sí, sí. É un pequeno vídeo. Sí. Entonces, cuidado, cuidado que... que que Quedache que, sorprendido, va que sí quedei sorprendido, mira, para abrir a porta do coche cando parei, sí. tuve que puxar a porta coas dúas manas. o, o, o vento, por, por culpa do vento, non? O vento... Eh, Facía bueno, para, vento. O, para que subiquen os que non, os que os, os de os no catalans sí. ou os galegos que nunca viñeron. Eh, sí. Eh, eh, a idea era eh, ir a varios eh, cetarias que hai na zona, porque ademais da que ti falaches, da redonda, mm. da redonda que tamén ten outro nombre, que lle chama Laxe do Can. Laxe, sí, sí, eh, Laxe do Can, sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, hai, hai máis, mm, pero as outras eh, estamos falando de que viñan unhas paredes de mar, non eran olas, eran paredes verticales de moitos metros de altura e a baixa mar ni nada, ele non aceptaba porque chegaba a espuma e aí se forma unha espuma nesa zona da garda, da guarda e dicen que debido a agua dulce, a agua salada aí desemboca o río Miño entón, eh, e se forma, bueno, voaba espuma por todos os lados, é unha espuma de color eh, como a do eh, café con leite. Mm. Que ademais mancha, mancha moito, <laughs> o sea, sales de ali feito unha cena. Bueno, eh, nos fomos a Cetania, mm. ou estaba máis duro. E, efectivamente, <clears throat> e algún, que estaba falando de Cetania con toda a naturalidade, e algún de secano, o mellor non o que é. uh -huh. Uh -huh A cetaria, que é a cetaria? A cetaria é na zona da guarda, como en moitos sitios de Galicia, eran un aproveitando eh, a zona intermareal, mm. onde sube baixa marea, eh, en unha zona que ademais a natureza xa daba parte da, do, dos muros do cubillo, se facía unha construción esta que eh, que visitamos, que era única que podíamos ir con entre comillas, con seguridade, porque aunque non daba non daba o, o mar, non mm. chegaba, o vento tiraba. Eh? <laughs> Claro, claro, sí, sí, sí. <laughs> E ademais, ah. seguro seguro que chegaches ali, ademais, en, en, en, en subida de mar, é dicir que... No, no, no, fui na baixa mar. Fuches a baixa? Fui, pero claro, claro, se ti miras vir unha parede de, de 4, 5, 6 metros de altura vertical de mar, Mm. E aí, claro, eh, claro, claro. É, é, é a zona, porque non conoce toda esa zona, desde Cabo Xilleiro ata, hasta Guarda, é unha zona moi rochosa. Sí, sí, é casi, casi mar aberto, é casi mar aberto, claro, claro. Sí. O mar aí rompe que dá... Está justo, é impresionante, é un, sí, sí. un elemento, eu creo que eh, paga pena ata un día de inverno o que non coñece vir por aí, aunque sexa mm. desde a carretera ver o espectáculo que é o mar. O mar é un espectáculo enorme, no? é, eh, eh, é colosal os días de inverno. Sí. Deberían de, de publicitalo hasta incluso como atractivo uh, turístico, non? Uh -huh. Non solamente hai playa, senón que hai un mar colosal, No? Uh -huh. eh, entonces, bueno, a era un sitio que se facía unha especie de de pecera gigantesca. Sí, que ten uns porque, depósitos, ten uns depósitos es, es, especiais sí, para poder es, poñer aí pois o eh, marisco, es, eh, non? A... Eh, exactamente. Entonces, cando ti tiñas moito centolas, moitas centolas. En lagostas, en lagostas. Eh, o, o lombrigantes eh, se metían dentro deste recinto. Moitos falangistas, sí, sí. Sí, entonces eh, esto tiño tiña unha entrada ao mar e iba intercambiando auga e ese animal se mantiña vivo. Non era para crialo, facelo máis gordo. No, no, eh, eh, unha era... vez que o pescaban, metían aí para, para eh, eh conservar. Eh, eh exactamente. Eh, exactamente. Se eu pescaba eh, 10 langostas, se vendía seis, as outras catro quedaban aí para, para cando houbera demanda, sí, claro, sí, claro. Como, como se fai con outra con outros pois, por exemplo, coas lampreas, polo sí, sí, sí, sí, que, que, que, to, que todas as casas teñen un pilón onde o excedente da amprea vai para ali. <laughs> Eh, eh, eh. se, se non se vende, non se deixa morrer. Claro. Vivo no, no, no pequeno estanque, no? Entón, estuvemos aí e recorremos máis partes. As outras dúas cetarias que sí, hay... volveremos, volveremos. Sí, hai unha ruta que lle chaman, me parece sí, que fixeron, sí, bueno, di, dixen sí, eu ou, ou soupe no que, que meu irmão me contou que ele vive aí en Vigo, eh, claro, está pertiño, entonces eh, contoume que, que hai unha ruta das cetarias eh. que son varias as que hai por aí. Sí, sí, hai tres, tres que, bueno, hai outra máis en olla, eh, pero das señalizadas das que podemos ver está do Portiño eh, e eh, eh, a Altiña, pero sí. o mar non daba, non permitía acercarse ali sí. porque era pero a máis grande teño entendido que a de a, a Laxe de Can, non? Esa parece sí, a, que a, a máis... redonda é, é unha cetaria máis ten uns muros, o dique se ve que é unha cousa moi robusta, mm. moi importante, mm -hmm. e porque se non for así aí non aguanta Claro, nada, eh, claro, non aguanta nada. E despois, bueno, por aí pasa o camiño de Santiago, hai un sendeiro sí, que de, pasa, o de Portugal, o, claro, claro. O, o, o camiño que ven da costa, curiosamente, e acudía que facía, que daban, caían duro, duro de vento, e... Eh, eh, eh, isto foi ayer, estaba falando de ayer, non? estaba falando de unha semana. entonces uh -huh. curiosamente, eu topei con seis peregrinos, uh -huh. que ainda dixen eu, mi madre hai que ter moitos pecados dos que porque Santiago isto non lle pida nada eu creo que o santo é máis benevolente que meterte por aí pero bueno, eu topei con seis persoas que viñan andando ancudía era moi moi duro despois, aproveitando o viaxe bueno, houve que comer eh? Hello. Que comer, e ali na guardia que vamos comer eu cheguei a Loja mm. e hmm. dixen que ali un paisano que eu me gusta preguntar, oye, ¿dónde podemos comer? Mm. En tal sitio. Va? Pero despois onde encontré a tres que estaban arreglando o país, aí no te apunta do Peirao, no Peirao, nos puertos de mar donde, sí. donde, se, donde se arregla o país. Mm, amaña moitas cousas, sí. Sí, entonces, entonces cheguei, oye, e volveu a decir o, o, o sitio. Entonces, claro, se xa dous se recomenda o mismo sitio, pois, pues, eh, cando cheguei aí o ambiente este de tomar o viño e tal e, e, coa tapita de, de calamares de peixe, de palometa cheguei ali e, despois de facer unhas fotos porque o que non coñece a guardia se vai a zona da, da lonxa sí. verá que hai unha arquitectura moi singular que chega casi ao mar mm. e as casas teñen uns colores moi chamativos sí, sí, sí. ou ben o azulexo que teñen ou ben o pintado e xa se nota moito ao meu entender a influencia de Portugal de forrar as casas de, de, de azulexo non? entonces eh, a visión desde aí é moi moi bonita de, de, de do que é a fachada marítima da, da guarda despois de xantar marchamos ruta adiante pretendíamos facer, pero bueno alá medios perdidos fomos a unhas salinas que hai mm. tamén, eh, sí, sí, sí do, do romanas Roma, o Imperio Romano, sí, hai un sí. cachiño recuperado. E eh, bueno, pois eh, chegou claro, chegouse. Muy Eu levaba paraguas, pero paraguas que dabía. <laughs> Porque Covento difícil de mantelo, sí, sí, sí. Mira, aparte eu levo un paraguas destes dos que coñecedes vos, que le chaman o tres parroquias, que eran aqueles grandes. Que claro, claro. Grandes, eh, eh, entonces, sabría aquilo, aparecía, bueno, que ia, bueno e, e, e estuvemos aí na, no, na posta en valor que fixeron deste... De, da Salina. Si, sí, a subir para arriba topei un home, un personaxe destes, un home destes, de, que viva ali, ali mismo nunha casa destas, das que pegan comar aí, mm. aberto. Eh, eh, este home chamase eh, Daniel Ba. Mm. Eh, e dixo, va, eh, non miraste sentón de onde vindes das salinas, vai, Alá me dixo que as salinas que ocupaban moitos miles e miles de metros cuadrados, e xa falou co alcalde, mm. eh, recuperaron aquel cachiño, pero aí había que recuperar todo, claro. Ah. E, aí había unha salina enorme. Sí, unha, unha esplanada moi grande, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, é normal, mas máis, eh, eh, cun empedrado perfecto, este, mm -hmm. que, claro, o sal era necesario, era un artículo moi, moi valioso moi preciado, si, si, si Claro. e nos levou a un, a un menir ali ao lado pertinho da casa del hai un menir que divide, ala nos contou o homem este hai que contalo porque eu despois busquei no internet ademais, efectivamente o menir non era unha cousa que dividía fíjate ti, Faimí sirve de liña divisoria en guarda e a parroquia de Campo Cam a parroquia de? Ah, pa, non te escoito ben. Agora movíchete ou ou agora, O, agora si, sí, dime. Vale, divide a parroquia de Camposanco e a parroquia da Guardia este mes. Ah, vale, ¿no? vale, vale. eu non, bueno, igual lle din aquí o, os auriculas, non sei. Bueno, eh, entonces eh, a pedra curiosamente a pedra do Avellón ou a pedra de eh, ai, que non me sala ahora. Bueno, Sí, eh, que ten moito que ver picota, co... da, da picota. Da picona, que ten moito que ver cos abellas, yo, yo, sí, sí, sí. Yo, parece que nenos xugaba, eh, a broma era, oye, mira, se te arrimas a pedra, vas sentir o, o zumbido dunha maior <laughs> O, o, o zumbido, sí, sí. É, eh, é o que picaba, arrimaba orella e outro, ta. ta e daba un, golpaz, un golpiño para que, para que ou, tuvera un croque. Eh, e, e despois sin internet xa desta xente que fai estudios eu digo che, o que recolle a tradición popular é de que a pedra do abellón ou da picota que era por isto ou mira, escoita, escoita que se mira eh, que escoitan a, o mar a rima orella, tas porque te chamaban uns na picota e outros da sí. era bromatero parece ser que antiguamente esa pedra pois eh, se eh, había un culto a fertilidade na zona pode ser, porque estou lado de un yacimiento eh, romano eh, e eh, ten pues, pois, miles de anos e outros mm. deuses e outras sí, sí. e parece ser que tamén durante unha época aquel que cometía unha diablura mm e tiño unha pena que enseguida por nada che cortaban o pescozo. <laughs> Joli. Pois, claro. vos pase, Na época pa, medieval facían desas de eh, animaladas. Isto, eh, isto cuidado, che facían aí eh, un primer grado de calcar <laughs> eh, parece ser que contan que nesa picota que cullían e a cabeza do tipo a colgaban el. Carai. Caramba. De aí, de aí ven o término la picota. Mm pasar pola picota, o sea, que era tac, cortarche, pero bueno, eso é o que e despois non dou moito máis estuve averiguando porque sabes que aí en Camposancos eh, eh, donde enfrente a donde había un barco ahora non anda porque un ferry que pasaba de camiña a guarda mm. eh, donde atracaba o ferry e hai un colexio enorme de dos jesuitas no seu día Uh -huh. Ahora abandonado desde fai moito tempo é que foi campo de concentración na época do do, do fascismo. Do, do golpe do franquito. Pero, pero topei o contacto de quen ten a chave mm de, de esa propiedad que está, bueno, cerrado, tapiado, mm. o edificio se conserva, un edificio grande, colosal, eh, de miles sí, de home, claro, claro, claro. Eh, eh, non, non foi posible facer máis. Con... Eso sí, vale, vale, vale, pero, eh... pero a, Radio Cornellá eh, botou de valor e eh, aínda con fuerte vento de, ponen, de, de poniente nos estudado Te Que agradecemos xe moitísimo. Escoita, Xoan, hai outra cousa que, que eu, uh, como ti veches por ali, na, na serra do no, no Suído, pois sí. pois eh, in avión eu mm, mm, tamén acórdome de ver un, un, naquela comarca, naquela zona pois unhos chozos exactamente Eh, eh, e, e pois na, na próxima ocasión falanos deses. Oh, e, teño, teño, teño. A parte aí da, é unha graña, unha graña, mm. e, e, e tamén, tamén, eh, como anticipo, sí. como anticipo, podíamos falar, eh, por Pochozo é unha construcción e tal, pero podemos falar do que era a graña e os grañanos. Vale, perfecto. Porque estaba falando de casi unha cultura e un mundo paralelo ata fai un anos. Moi ben, moi ben. Pois Entonces, eso sí. eso teremos para a próxima semana ou para para, para, para, cando ¿no? poidamos escoita. Como está chegando o entroido, a ver se si buscas un, Hombre, un, un vale. a ver se si buscas Hombre. un sitio e un lugar pero, que ti, pero, ti Julio, nosa Julio e Armando, vos eh, a mandar son esos jefes. <laughs> de, de, de, de, de, de, de, no, que busques, eu, escoita. Eu, Eu son simplemente un mal reporteiro. Dale, vale. Pero escoita, buscas, buscas un sitio de, eh, eh, que, que, que che paga a pena ou que che, que, eh, que che apeteza. Sabes que na zona, na zona de Viana do Bolo ali eh, fa, fan un grande espectáculo, eh, pero tamén non fai eh. falta chegar tan lonxe. Podes achegarte ali a Berín ou podes achegarte a Bande ou, ou, ou que sei eu, un, oh. a Ulloa, aí que tamén non está moi lonxe eh? eh pois mira, este ano vamos traer un, un entroido como mm. non podemos abarcar todos o, mm. o entroido en, en Galicia é imenso pois podemos coller un sí. determinado ou dous vale. por exemplo, podemos coller un do interior sí. non sei e outro da costa porque hai tamén paga a pena falar deles, claro que sí eh, claro entonces, sí. pois aquí temos o enterro da sardinha en prácticamente todos os pueblos de mar sí, sí, eh, sí. Eh, eh, podemos coller eh, outro pos o, o de Pontevedra que é un tanto particular sí, sí, cun, gal, cun, cun un loro cun loro, cun loro que ten unha historia eh, o loro, que ten moita historia exactamente e, e, podemos ver outro que normalmente eh, ainda queda uns minutos fa, uns, un par de minutos falo normalmente a figura do entroido hmm. eh, sempre é eh, un personaxe que acaba no lume, acaba enterrado, a sardinha tirado ao mar, o sea, sempre acaban de mala maneira, ¿no? <laughs> sí. Pero hai un, un que atopei eu que este entra eh, eh, fachendoso, sí. eh, impoñéndose como todos os personaxes do carnaval, e marcha, e marcha, non no marcha derrotado, non marcha queimado, ni enterrado, que é o oso da Pobra do brollón. Sí, sí, o oso é tamén moi famoso, sí, sí, moi interesante. Entonces, tamén, é ben paga pena estar con el, sí, sí, sí. Es, este ano... Tamén coñecemos. Estaremos... En, Onde poidas. En, a, a, bueno, como carnaval aquí o entroido dura... Varios días. Ma, ma, un mes sí, sí, hasta sí. podemos ter eh, dous ou tres carnavales porque é to, toda a semana <laughs> Moi ben. non é o sábado e fin, o, e fin de semana se fai no? Sí, sí, sí. faise lunes, martes miércoles eh, eh, eh, eh, se non xa está vale. eh, Armando vale Alégrome de verte, eh? Veña. Moitas gracias, Moitas, bueno, gracias. De, de escoitarte. Xan, ah, gracias. Unha, bueno, pues, unha aperta grande e ata vinde semana. A mandar, jefe. Veña. Hasta logo. Vale. Hasta logo. Hasta logo, Hasta logo guiño. Música para despedir a Xoan eh, Continuamos agora, me parece que poderemos intentar falar con, con Covierzo, me parece que está en Lano Bierzo unha das persoas que, que nos eh, adiantou Juan Pedro. Vamos alá, primeiro música e despois continuamos, vale, veña.